da воскресне Бог i расточация врази Его, и да бежат от лица Его, ненавидящие Его. Пасха священная нам днес показася, Пасха нова святая, Пасха таинственная, pasa se česnaja, pasa Hristos izbavitelj, pasa neporočnaja, pasha velikaja, pasha vjernih, pasa dveri rajskijana, otverzajuščaja, pasa vsje osvjaščajuščaja, vjernih. ako iščezaje dim да исчезнут, и ако тает во сапот лица Pridite, otvideni, от видения жени благовестниці, и Сион урците, прими от нас радости благовещения воскресения Христова. Krasuj ja, likuj i raduj ja, i Jerusalim jej. Carja Hrista uzrijed iz groba, jako ženika proizhodjašća. Tako da pogibnut griješnici od lica Božija, a pravednici da vozveseljacija mironosici ženi utru gluboku, predstavša ko grobu živodarca. Obrijetoša angela na kameni sjedjašća, i toj provješća visice glagoljaše, što išćete živa gosmetvi mi, što czterletnie nagowodli, szydszy propowiedzi te uczennikom Jego. Sejde Niego, że sotwori Gospod, возрадуем ся и возвеселим ся вон. Паса красная, Пасха Господня, Пасха. Pascha srczesna ja nawosija, Pascha radosti u drug druga obime. O Pascha izbavljenije skorbi, i bo iz groba dnes, jako od čertoga vosija Hristos, ženi radosti ispolni glagolja, propovjedite apostol.